Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi istihare namazı ile ilgili e, birkaç e, bir ders yaptık. Ondan sonra sorular var. Bununla ilgili. O soruları da teker teker cevap vereceğim. Hatta ayrı yerde de faydalı olsun. Gerçek bazı sorularda tikrar var. Tikrar olduğuna rağmen ben cevaplayacağım. Çünkü her tikrarda da bir açıklama faydalı olur. Bazı insanların aklına takınır. Onun için bu soruları hepsini toparladım bir araya. Soru getirtmeden inşallah illa ki aynen soru başka üslupla sormuş onu terk edeceğim. Bütününü Allah'ın izniyle cevaplayacağım. Çekilmeden de hepsini cevaplayacağım inşallah. Çünkü istihara namazı önemli bir ibadet olduğu için. Şimdi bir soru gelmiş. E, diyor ki hocam istihara namazının ehemmiyeti nedir Müslümanın hayatında? Biz bu bu sorunun cevabını vermiştik e, dersin içinde ama biraz daha detaylı vereyim madem soruluyor bu cevap, soru. İstihara namazı çok önemlidir. Üç boyuttan önemlidir. Birinci insanoğlu kullığıyla insan en büyük sıfatı nedir? Kuldur. Kime kulluk kuldur? Kimin kuludur? Allah'ın kuludur. Kime kulluk eder? Allahu Teala'ya kulluk eder. Allahu Teala yaratıcı olduğu için o kulluktan hoşnut olur. Zaten dür ben dünyayı yarattım. insanlar bana kulluk etsin. Ondan da hoşnut olayım. Ondan dolayı istihara namazı birinci boyutu nedir? İnsanın kulluğunu ortaya çıkartıyor. Kulluk nedir? Kulluğun özü insan insan kul kul kul insan oğlu, Adem oğlu Kulluğunun özü nedir? İnsan kendi Rabbine ihtiyacını en zirvede beyan etmesidir. Yani e, e, buna da e, mustalahen e, alimlerimiz el iftikaru ilallah. Allahu Teala'ya biz neyiz? Hepimiz muhtacız. Fakiriz. Fakir Arapçada muhtaç. Yani hiç ne bir şeyimiz yoktur. Allahu Teala olmasa biz hiçbir şeyiz. İşte bunu İnsan ne çıkartır? Kullağında çıkartır. Ondan sonra istihara namazında ne ortaya çıkar? Kulluğun bir e, ispatı. İnnehu Allah'tan başkaya kimseye güvenmiyoruz. Kimseye de umidimiz bağlamıyoruz. Ha sebep almak ayrıdır ama her şey Allah'ın elindedir. Mutlak teslim olmak ayrıdır. Üçüncü mesele e, istihare namazında kulluğun ortaya çıkması meselesinde hakiki tevekkül Allah'a ediyoruz. Ya Rabbi sana verdim her şeyimi. Sana güveniyorum. Bu iş benim için hayırlıysa yap. Sonra tafvidul amr nedir? Emrimizi Allah'a bırakıyoruz. Yani her şey senindir. Bunlar hepsi nedir? Tevhidten İslam'ın ta kendisidir, özüdür. İşte bu namaz, istiharet namazı bunları ortaya çıkartır. Bu hakikati ortaya çıkartır. İnsan Allahu Teala'ya ne yapıyor? Sığınıyor. Hakiki kulluk nedir? Allah'a sığınmak. Bu da nedir? İstihara namazında ortaya çıkıyor. İkinci boyutu istihara namazının istihara namazında insan ne olur? Felaha arar. Yani felahı seçer. Felah nedir? Kurtuluş. Kurtuluşa varırsın, onu seçiyorsun. Neyle? Allahu Teala'ya sığınıp Allahu Teala seni o yolu gösteriyor sana. Başarıyı bir meselede en başarıyı Allahu Teala vasıtasıyla alırsın. Tevfik nedir? Tevfik oluyorsun. Çabanda, ciddiğin yerde ne oluyorsun? Yine başarılı olursun. Bu da Allahu Teala neyle olur? Her şeyimi Allahu Teala'ya yönetmektir. Bu da neyden olur? Allah'tan, Allahu Teala'dan istemektir, soru sormaktır. Ondan dolayı alimlerimiz ne demiştir? Alimlerimiz demiştir eğitimci alimler, zahit alimlerimiz, bu işte uzman olan eski tabi'in selef alimleri demiş ki men u'tiye arban arba'an lem yumna'a arba'an. Dört tane Çin bir kula verilse karşısında dört şeyden yasaklanmaz okul. Diyor ki men u'tiye şükür lem yumna'el mezid. Kim bir kula Allah Teala şükür nimetini vermişse her zaman şükrediyorsa o her zaman ne olur? Allah Teala ona ziyade verir. Fazlalığı ondan kesmez. Le in şekertum le ezidennekum ayette geçiyor. Şükrettikçe ben size ziyade ederim. Sonra diyor men u'tiyet tevbe lem yumne'el kabul. Kime tövbe e, nesip olmuşsa tövbe fazileti ikram Allah Teala tarafından o kula verilmişse kabul ona kapısı kapanmaz. Devamlı günah işlese tövbe etse Allah kabul eder. Sonra üçüncü alimlerimizin dediği men u'tiyel istiharete lem yumna'el khira. Yani bir tane Allah Teala istihara ibadetini nesip etmişse o doğru seçimden mahrum olmaz. وَمَنْ اُعْتِيَ الْمَشُورَ لَمْ يُمْنَعَ الصَّوَابِ Kim de meşhureti verilmişse ona, meşhuret nedir? İstişare. Her işimde ben ehli ilme istişare ederim. bir kula istişare nimeti, bir kula istişare ibadeti, ibadeti verilmişse o doğruyu hiçbir zaman kaybetmez. İşte bu nedir? Bu çok önemli meseledir. Burada bir mesele var istişare ile ilgili, bu istihare ile ilgili bir hadis var. Diyor ki men khab men khabe men istihara ve la nedime men istişara. İstihare eden heybete yani e, e, e, e, şeye e, e, kötüye yani heybet yani e, çö, e, en en kötüsüne düşmekten ne olur? İstihare eden kurtarır. Ve la nedime men isteşara. İstişare eden de hiçbir zaman nedamet etmez. Aslında bu hadis uyduruk bir hadistir. Doğru değil. Anlamı doğru da olabilse doğrudur. İstişare etsen e, husrana ağlamasın ama lafz olarak Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir hadis gelmemiş. Bunu da alimlerimiz hadis kitabında, mevzu hadis kitaplarında mevzu olduğuna ittifak etmişlerdi. Evet bazı maalesef bazı gruplar var bu hadisten yola çıkıyor. Resulullah'a nispet ediyor. Hadisin anlamı doğrudur ama lafzı Resulullah'a mensüptür. Resulullah söylememiş. Onun için söylememiz de doğru olmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hadis ben söylememişsem benim dilimden bir tane biliyor bu söylememişim. Söylese ataşta yerini alsın. O zaman biz korkarız Allahu Teala'dan. Söylememişse söylemeriz. Üçüncü boyutu istihara namazının nerede önemi çıkıyor dedik. Üçüncü boyutu nedir? Alimler diyorlar er-rıza bil kaza. Kaza nedir? Kaza o kader defterinde alın yazısı neyse ona razı göstermektir. İstihara budur. Ya Rabbi sen ilminde ne koymuşsan benim için onu bana nasip et hayırlısını et diyorsun bu sefer. Vel kanaatu bil maksum. Kısmet neyse ben onuyla ne yapıyorum? Kanaate varıyordum. Ondan dolayı kim istihara etmişse bütün meselesinde kalbi de itminan olmuşsa yakinen inanmışsa Allahu Teala madem bunu yazıp bunda bir her var bu nedir? Bu kaza o kadere boyun eğmiş. Burada da ortaya çıkıyor işte. Ondan dolayı bir rivayette bir rivayette e, alimlerimiz nakleder İbni Ebi Dünya Rıza anillahi bi kazaihi kitabı var. Orada Vehb ibn Menter'den e, naklediyor. Diyor Hazret Davud aleyhissalatu vesselam dedi ki Rabbi eyye ibadetin abgadu ileyke Ey Rabbim en sevmediğin ibadet hangisidir? Kale Rabbil Alemin dedi ki İstehareni fi emrin fehirtu lehu felem yerza bihi Dür bana sordu kulum ben de ona seçim yaptım ona razı olmadı. Mesela sen diyorsun ki e, bu kadından evleneyim mi? Yani bu işi kuruyum mu? İstihara namazı kuruyorsun. Kalbin o işe tıkalıyor. Ondan sonra ne yapıyorsun? Bu, bu sefer kalkıyorsun bir daha kılıyorsun. Ya rıza göstermiyorsun. Ya niye böyle benim hesabatımda bu tutuyor niye böyle oldu? Bu razı gösterme. Onun için kaza o kadere boyun eğmek önemlidir. İşte ondan dolayı alimlerimiz ne demiş? Kim Allahu Teala istişare et, istihare etse, kullarına da istişare etse emrinin de meselesinin de üzerinde sabit kılsa o muvaffak olur. Muvaffak olur nedir? Yani hak yolunu bulur. Hak yolunu bulmak önemli bir meseledir. Onu neyden bulursun? Hakiki bir teslimiyetle bulursun. İşte ehemmiyeti, istiharenin ehemmiyeti nedir? Allah subhanehu ve teala'ya teslim olmaktır. Bir hadiste İmam Ahmet'ten İmam Ahmed Müstedin'de rivayet ediyor. Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan radıyallahu anh diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Min saadeti İbni Adem Adem oğlunun mutluluğundan, saadetinden istiharata is, istiharatallahi ve ridahu bima kaza bihi. Kadallahu. Diyor ki bima kaza İst, Allahu Teala e, bir meselede istihare etti. Allahu Teala bir yolu gösterdi ona. Ona rıza göstermesi insanın en mutluluğudur. O mutluluk dünyada ise ahirette de devamı var. Ve min şakaveti İbni Adem İbni Adem'in şeki olması yani bedbaht olmasından nedir? Terk istiharetullah. Allah'ın istiharesini tercih edip ve sakatuhu bima Allah Allah Allah sana yol gösteriyor. He? Diyor sen buniden bu kadınla evlenme. Yani bu işi kurma. Hep böyle kalbin buna bu işte sıkışıyor ama sen hep tersini yapsan anlamı gelir ki kaza o kadere ina, in, in, in, inanmıyorsun. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste ne diyor meşhur hadiste dualarında ve es'eluke rıza ba'del kaza sen benim üzerime bir şey yazmışsan ra razılığı onu göstermeyi bana öğret. Onun için istihara namazı kısacası kulluğun ta kendisidir. Kulluğun ta kendisidir. Onun için istihara ederiz. Allahu Teala bize kıldığı e, kazayını da kaderi de ona da hamd edip şükrederiz. Böyle yaptıkça biz ne oluruz? Hakiki İslam dinini yaşamış oluruz, tevhidi yerine getirmiş oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.